nik gene muntzan uh, ah, lauak eta Eta azantz uh, ilun bat indu lehenik. Eta gio intzun dut, uh, eh, ola, zurezko horiek kaskatzen. Eta gio, gio intzun dut azantza. Baina bizik izite pastu da, eh. nik zen ditut uh, bizpairu segondaz, gehiago. Mugitu zira edo... edo... Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, Eh, oartu orduko logikara zela ba, partia zenkoa. Azantza intzulten zen uguntzen ari. Mm. Ugundia, ugundia orduko. Bizik izite pastu da, eh? Hmm. Eta izan da arrabotsa edo mugimendua gehiago? Arrabots gehiago. Eta... Arrabots gehiago, mugimendua doiduia, doiduia, intzuteko doia fitxik besteik. Mm. Ni ninten tokian, eh, ni laneko lehikian izan